Սովորաբար մխիթարի տարեդարձին հյուրերը շնորհավորելու էին գալիս մեծ նվերներով, բայց այսօր նրանց ձեռքերում սեղմված թաշկինակներ են միայն։ Նախկին աղմուկուցի ծաղի փոխարեն այսօր լրություն ու արցունքներ են։ Կինը Աննան հիշում է ամուսնու վերջին խոսքը։ Մղթարը առաջինը զանգեց ինձ վիրավոր վիճակում ու հրաժեշտ տվեց։ Վերջին խոսքն ասեց, որ ան վիրավոր եմ, շատ եմ սիրում քեզ, կներես ինձ ուժեղ կմնաս։ Մխիթարը հատուկ ջոկատային էր 8 ամսվա ծառայող։ Պատերազմի ընթացքում այսպես ասած ճամփորդել է Արցախի ողջ տարածքում։ Թալիշից Հադրուտ, Հադրուտից Շուշի է գնացել։ Հերթական առաջադրանքներ կատարում, վիրավորներին պետք է օգնության հասնեին, բայց իրենք վիրավորվեցին։ Երեք վազ մագնեշիա ավտոմեքենաներով առաջինը ինքներ ղեկին Մխիթարն էր, Գագուշը, Վազգենը, նրանք առաջ անցան։ Երկու մեքենաներն էլ հետևից հայտնվեցին շրջափակման մեջ։ Այնտեղ թուրքերն էին։ Գագուշը տեղում Մարտում զոհվեց, մղթարա մեջքի հատվածում ուժեղ վիրավորվեց, իսկ Վազգենը այդ պահին ողջ էր։ Նրան կոյչա մեքենայից մղթարի մեջքը, այսպես ասած, վիրակապեց, շալով կապեց, դրսկեց Վազգենը ու գնաց երևի օգնություն խնդրեր, թե չգիտեմ ինչ չեմ կարող ասել, բայց իրան էլ սպանեցի։ Դեպի երկու մեքենաները շրջվեցին, վիրավոր, կեսը վիրավոր, կեսը ողջ, այդպես թողեցին իրանց ու իրանք գնացին հետ դարձան, իրենց թողնելով այդտեղ անօգնական վիճակում։ Մխիթարի աղջիկը 12-ամյա Մոնիկան հոր դիմագծերն ու բնավորությունն ունի։ Խոսել չի ուզում, հուզմունքը սևազգեստ parով է արտահայտում։ Մարտական ընկերը Արտուր Հայրապետյանը պատերազմի օրերին է ճանոթացել Մխիթարի հետ։ Ասում է, նրա հետ երկար շփվելու բախտ չի վիճակվել, բայց հասցրել է ճանաչել ու շատ բան սովորել նրանից։ Այդ մի քանի շաբաթների ընթացքում պատերազմի այդ թողուբով անցնելով մենք կարողացանք ստեղծել մի գոր ընկերություն, որը որ կշարունակվի այնքան ժամանակ, ինչքան որ կապրում ասարևի տակ։ Այո, այս մխտարի մասին խոսալուց եւ ընդհանրապես մեր բոլոր անմահների, մեր բոլոր հերոսների մասին խոսալուց միշտ խոսում եմ ներկա ժամանակով եւ հորդորում եմ բոլորիդ ինքեր վարվել։ Անզի նրանք անմահացել են եւ անմահների մասին խոսալուց անցյալ ժամանակ ուղակի գոյություն չունի։ Մխիթարն ամեն օր մեզ հետ է։ Մենք զգում ենք նրա ներկայությունն ամեն քայլափոխի։ Նա ապրում է մեր մեջ, ասում է կինը։ Դահլիճում միջոցառման սկզբից մինչև վերջ լացի ձայներից բացի մի փոքրիկ տղայի ուրախ աղմուկներ հնչում։ Փոքրիկի աշխույժ խաղն ու ներկաների անհատակ տխրությունը հակադրություն էր ստեղծել։ Մեր փոքրիկներն են, որ կոգնեն հաղթահարել ներկայի փորձությունները։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։